السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله وبعد نشكر الله سبحانه وتعالى tunapokutana تينا katika نصيحة nyingine miongoni ونصيحة زا قرآن أو نصيحة أو نصاحة زا رمضان na leo insha Allahu tabaraka wa taala tukumbushane jambo moja ambalo kwamba lahusiana na usomaji wa Qur'an imma ndani ya swala au nje ya swala wakati mwingine waweza muona Muislamu aswali lakini amefunga kabisa mdomo wake mdomo wake hautungiki na anaswali au hata amesimama kis, kisimamo cha kusoma Qur'an kusoma Fatiha na sura sura zingine lakini mdomo wake amefunga na lao ukimuuliza baada ya swala kwa nini ulikuwa hausomi ndani ya swala yako atakwambia kuwa nilikuwa nikisoma moyo au wakati mwingine utamkuta mtu anasoma Qur'an lakini anatazama tu ile Qur'an ni macho tundo inasonga lakini ukitazama mdomo wake ameufunga ukimuuliza wasoma Qur'ani ama wawaza atakwambia mimi nilikuwa nasoma Qur'ani lakini nilikuwa nikisoma kimoyomoyo je jambo hili ni jambo ambalo kwamba laruhusiwa na litampatia Muislamu thawabu lau akisoma Qur'ani kwa kuitazama na kuiangalia tu wanasema masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja katika sahihi Bukhari ya kuwa أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر masahaba waliulizwa ya kuwa je alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallama akisoma katika sala zake za siri sala za dhuhur na asr qala na'am akajibu yule sahaba kwa kusema ndiyo Kulna min aina alimta akasema yule sahaba akaulizwa ni vipi mlijua kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa asoma hali ya kuwa sala hizi asisomi kwa sauti qal bittirab lihiyatihi akasema tulikuwa tunajua mtume sallallahu alaihi wasallam asoma kwa sababu ndevu yake ilikuwa inatingika kwa hivyo ndevu ya tingika mdomo shafataini za tingika na hii ni alama ya kuwa mtu anasoma. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah tabarak wa taala katika majmua fatawa za Ibn Uthaymeen aliulizwa hal yajibu tahriku lisani bilqiraati fi salah aliulizwa je ni lazima mtu kutingisha ulimi wake kutumia ulimi wake kusoma ndani ya swala au yakfi bilqalb au yatosheleza mtu kusoma kimoyomoyo ndani ya swala yake Sheikh akajibu akasema rahimahullah alqiraatu la budda an takuna billisani kisomo lazima kiwe kupitia ulimi fa idha qara al-insanu biqalbihi fa inna dhalika la yujziuhu basi mtu akidai ya kuwa asoma kimoyomoyo ndani ya swala asitumie ulimi wake kutamka zile harufi za Qur'an basi hilo halitamtosheleza na halitapelekea swala yake kukubaliwa kwa hivyo ni hatari sana ndugu zangu lazima tuwe makini na kisomo cha ndani ya swala lazima kisomwe kwa lazima utumie ulimi wako na shafatain zako ndimi zako kuweza kusoma na si tu ndani ya swala hata nje ya swala mtu anaposoma Qur'an mtu anaposoma eh, adhkar kama vile takbir tasbih tahmid na tashahud ndani ya swala lazima aweze kuyatamka lazima aweze kuyatamka na Eh, kutamka lazima iwe ni bitahariki shafataini wal lisan lazima mtu aweze kutingisha ulimi wake na shafatain zake the two lips na vile vile ile haraka ya kutingisha lips na tongue inapelekea kidevu ama ndevu kutingika na hivyo ndivyo walivyokuwa wakijua masahaba kisomo cha mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa yani lihya yake na ndimi zake na ulimi wake ulikuwa ikitingika na uh, vile vile ndugu zangu ni, ni, ni lazima mtu aweze hata kama atakuwa nje ya swala lazima aweze kutamka hizi herufi za za Qur'an kwa sababu kule tu kufikiria na kuwazia na kuangalia mushaf haitoshelezi kumpatia mtu thawabu za kusoma cha Qur'an Sheikh Ibn Baz rahimahullahu tabarak wa taala aliulizwa hal yuthabu an-nadharu fi al-mushaf duna tahrik ash-shafatayn aliulizwa je mtu hupata thawabu kwa kuangalia tu Qur'ani pasina na kutumia ulimi wake na kutingisha ndimi zake akajibu rahimahullahu taala akasema la yu'tabaru qari'an huyu ambaye anaitazama tu Qur'an haisabiwi kuwa yeye anasoma Qur'ani wala yahsilu lahu fadlu alqira'a na wala hatopata zile fadla za kuisoma Qur'ani illa idha talaffadha bilqur'an mpaka yeye atakapoyatamka atakapoyasema eh, zile kalimati za Qur'an ikiwa usoma alhamdulillah usome alhamdulillah rabbil alamin zile harufi lazima uzidhihirishe uzisome unaposoma unaposoma sauti yako huenda ikawa inasikika ama haisikiki almuhimu ni kuwa wewe uwe unasoma na si tu kuangalia Qur'an na kuwazia au si tu wewe ndani ya swala yako ukawa wadai kusoma kimoyomoyo hilo ni jambo ambalo kwamba litakunyima thawabu kwa hivyo tunapo tunapokithirisha kusoma Qur'an tunapojikithirisha kuswali lazima tukumbuke haya ya kuwa twafaa kuzingatia kuzingatia kuisoma Qur'an jambo lingine ni kuwa kuna ba, makosa baadhi ya watu wanafanya unakuta mtu labda amejaliwa anaswali tarawe na wakati huo anaposwali tarawe anaswali nyuma ya imam atachukua translation ya Qur'an translation kwa lugha anayoelewa wa ima ni English ama ni Kiswahili kisha anamfuatiliza imam imam anasoma labda juzuu ya amma na huyu anaangalia tafsiri ya juzuu amma anasoma ile tafsiri ndani ya swala hii nayo ni mukhalafa kwa sababu unaweka unaingiza una, una kitu ambacho kwamba si sehemu ya swala unasoma tafsiri translation ndani ya swala na hili litapelekea swala yako ku kutokubaliwa au kuharibika na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie tawfik atujalie tuweze kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka kuabudiwa na kama alivyofundisha mtume wake wajazakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh